بوك تو Otuz dokuz. تسعة وثلاثون Araba arızası. تعطل السيارة Bir sonraki benzinci nerede? أين توجد أقرب محطة وقود patlak var. عندي إطار مثقوب. Tekerleği değiştirebilir misiniz? هل يمكنك تغيير الإطار؟ Birkaç litre dizele ihtiyacım var. أحتاج بضع لترات من الديزل. Benzinim bitti. لم يعد لدي بنزين Yedek bidonunuz var mı? هل لديكم إناء بنزين احتياطي؟ Nereden telefon edebilirim? أين يمكن إجراء اتصال؟ Bir çekici servisine ihtiyacım var. أحتاج إلى خدمة السحب Tamirhane arıyorum. أبحث عن ورشة Bir kaza oldu. لقد وقعت حادثة Bir sonraki telefon nerede? أين يوجد أقرب هاتف؟ Yanınızda cep telefonu var mı? ألديكم هاتف جوال؟ Yardıma ihtiyacımız var. نحتاج إلى المساعدة Bir doktor çağırın. اتصل بطبيب Polis çağırın. اتصل بالشرطة Belgeleriniz lütfen. أوراقك من فضلك Sürücü belgeniz lütfen. رخصة قيادتك من فضلك Ruhsatınız lütfen. ورخصة المركبة من فضلك Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.